بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-49 dan kita masih dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dha'il Kitab was Sunnah dalam kitab Afsiyam atau kitab puasa. Sekarang kita melanjutkan ke bagian ke-6 penetapan masuk bulan Ramadan dan berakhirnya. Jadi dalam syariat Islam kita ada ketetapan atau ketentuan eh, dari nas atau dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berakhirnya eh, bulan Ramadhan atau kapan masuknya bulan Ramadhan. Masuknya bulan Ramadhan ditetapkan dengan ru'yah al-hilal yaitu melihat eh, bulan sabit oleh seorang muslim sendiri atau kesaksian orang lain atau berita tentang itu. Lalu bila seorang muslim adil yang soleh bersaksi bahawa dia melihat hilal Ramadan, maka bulan Ramadan ditetapkan masuk dengan kesaksian ini. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi, ketentuan pertama masuknya bulan Ramadan itu adalah melihat hilal. Dengan persaksian seseorang, atau seorang melihat hilal dan dia mengatakan kepada pemimpin atau pemerintah, saya melihat hilal. Bulan sabit masuknya bulan Ramadan maka persaksian satu orang saja, orang yang soleh, orang yang siqah itu sudah cukup. Dan ini juga eh, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Bila kalian melihatnya, maksudnya melihat hilal, maka berpuasalah. Jadi ketika di antara kita kaum muslimin ada yang melihat hilal, maka masuklah bulan Ramadan. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar, dia berkata, Ibn Umar radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Umar beliau mengatakan akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati ramadhan fa samahu wa amara an-nas bi siyamihi. Beliau mengatakan aku mengabarkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kabar bahawa kami melihat hilal Ramadan. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi Ibnu Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa beliau telah melihat hilal maksudnya di, maksudnya bulan Ramadan. Maka Rasulullah puasa dan Rasulullah menyuruh atau memerintahkan seluruh umatnya untuk berpuasa. Dan ini tentunya kapan kita melihat hilal ini? Eh, terakhirnya adalah eh, tanggal 29 Sya'ban. Kita lihat. Jika terlihat di tanggal 29 Sya'ban pada malam hari, Eh, maka besoknya masuk tanggal 1 Ramadan. Bila hilal belum dapat dilihat atau belum ada seseorang muslim yang adil yang menyaksikannya, maka wajib menyempurnakan bilangan Sa'ban 30 hari. Dan masuknya bulan Ramadan tidak ditetapkan dengan selain dua perkara di atas yaitu ru'yah al-hilal atau menyempurnakan bulan Sa'ban 30 hari. Jadi, penentuan masuknya bulan Ramadan itu ada dua dan itu berurutan. Yang pertama, di tanggal 29 Syaban kita lihat apakah ada orang yang melihat hilal maksudnya bulan Ramadan. Jika ada berarti besoknya tanggal 1 Ramadan. Namun jika tidak ada, maka kita sempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ini dua cara. Tidak ada cara selain ini. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi" وافطروا لرؤيتي فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان ثلاثين artinya berpuasalah kalian atas dasar melihatnya maksudnya melihat bulan sabit atau hilal dan berbukalah atas dasar melihatnya lalu bila ia tidak terlihat oleh kalian maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban 30 hari. Hadis ini riwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di sini jelas ya Rasulullah mengatakan, jadi ketentuan kita masuk bulan Ramadan itu adalah melihat hilal. Fa in gubbiya atau dalam uh, hadis yang lain, fa in uh, ya. Jika ditutupi oleh awan, maka kalian sempurnakanlah bulan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan di sini muallif menyebutkan penetapan akhir bulan Ramadhan adalah dengan ru'yah hilal bulan Syawal melalui kesaksian dua muslim yang adil. Lalu bila tidak ada dua muslim yang adil yang bersaksi tentang ru'yah hilal, maka wajib menggenapkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari. Nah, ha, di sini ada perbedaan ya. Ketika mau memasuki bulan Ramadhan, cukup persaksian satu orang adil. Satu orang muslim yang adil dan juga soleh. Namun, untuk penetapan keluarnya atau berakhirnya bulan Ramadan itu harus disaksikan minimal dua orang muslim yang adil dan juga saleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke bagian ketujuh, waktu niat berpuasa dan juga hukumnya. Orang yang hendak berpuasa wajib uh, berniat puasa Niat adalah salah satu rukunnya sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu hanya tergantung dengan niat-niatnya dan sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi puasa wajib atau puasa sunnah itu harus diiringi dengan niat kita memang harus berniat puasa. Jika tidak berniat, maka tidak dapat pahala puasa. Pemain seseorang. Uh, besok umpamanya. Dia tidak makan seharian. Namun dia tidak berniat puasa, maka dia tidak dapat pahala puasa. Dia hanya mendapatkan lapar dan juga haus saja. Dan hendaklah dia berniat puasa sejak dari malam untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, qada dan juga nazar sekalipun sesaat sebelum fajar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyid as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu." Barang siapa tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibn Majah dan ini adalah untuk puasa wajib. Jadi kita harus berniat walaupun satu detik atau satu menit sebelum masuknya solat subuh. Kita memang harus berniat kita itu melaksanakan puasa. Dan niat itu adalah mahallu halqal. Tempatnya di dalam hati. Tidak harus kita lafazkan. Tidak harus kita katakan nawaitu sawma ghadin. Tidak. Dengan kita bersahur, atau minum sebelum masuknya solat subuh itu sudah dikatakan niat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa berniat puasa pada siang hari sedangkan dia belum mengkonsumsi apapun, maka puasanya tidak sah kecuali niat untuk puasa sunnah, ya. Jika puasanya puasa wajib umpamanya. Dia belum makan apa-apa setelah uh, solat subuh pun belum uh, makan sesuatu ataupun belum minum sesuatu, kemudian di siang hari dia berniat puasa. Itu tidak dianggap puasanya sah jika itu puasa wajib. Beda halnya dengan puasa sunnah. Jika itu puasa sunnah memang dibenarkan dan ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan hadis uh, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin faqala hal 'indakum min shay." Qulna la. Qala fa inni idhan sa'im. Artinya, Nabi SAW datang mengunjungi mengunjungiku kata Ummul Mukminin Aisyah pada suatu hari seraya beliau bertanya apakah kalian memiliki sesuatu makanan atau apakah kalian memiliki makanan eh, kami menjawab tidak beliau bersabda kalau begitu aku puasa saja ini adalah puasa sunnah dibolehkan kita berniat di di siang hari tapi dengan syarat kita belum memakan uh, sesuatu ataupun belum meminum sesuatu adapun puasa wajib maka ia tidak sah dengan niat yang dilakukan sejak da dari siang hari dan harus niat di malam hari uh, di sini di paragraf terakhir muallim menyebutkan Cukup satu niat pada permulaan Ramadan untuk satu bulan penuh, namun dianjurkan memperbaharui niat pada setiap harinya. Di sini ada perselisihan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang e, niat puasa wajib yang berbentuk paket umpamanya seperti puasa Ramadan dia 30 hari. Bolehkah kita berniat dengan satu niat? E, berniat di malam hari pertama saja untuk satu bulan puasa Ramadan. Muallim menyebutkan boleh. Sedangkan jumhur ulama mayoritas ulama mengatakan seperti al-imam Ahmad dan al-imam al-Syafi'i eh, mereka mengatakan bahwasanya niat puasa wajib terkhusus bulan Ramadhan itu satu hari dengan hari yang lain adalah mustaqillah, terpisah ibadahnya terpisah jadi setiap orang itu harus berniat tiap malam paling tidak sebelum masuknya waktu subuh dia harus berniat puasa untuk besok harinya. Allahu a'lam dalam masalah ini adalah saya melihat pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan untuk puasa wajib yang dia mustaqillah. Seperti bulan Ramadan itu terpisah satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kenapa? Karena umpamanya kita di hari pertama umpamanya puasa. Kemudian di hari kedua tidak berpuasa, puasa pertama tetap sah. Tidak harus kita ganti. Ini merupakan bukti bahawa satu hari dengan hari yang lain itu uh, puasa yang terpisah. Walaupun dia dalam satu bulan yang uh, sama. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sekedar sifat kehati-hatian kita. Lebih baik bagi kita untuk berniat tiap malam. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi uh, sebagai ringkasannya adalah. Jadi untuk puasa wajib kita harus berniat setiap kali mau berpuasa di malam hari sebelum masuknya waktu fajar. Adapun puasa sunnah maka dibolehkan bagi kita berniat di siang hari dengan syarat kita belum memakan apapun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita melangkah kepada e, bab kedua, alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas eh, bagian pertama saja alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Alasan atau udur yang membolehkan bagi seorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan yang pertama adalah sakit dan lanjut usia. Sakit dan lanjut usia maksudnya di sini adalah orang sakit yang diharapkan bisa sembuh itu boleh tidak berpuasa. Lalu bila dia sudah sembuh, maka dia wajib mengqadanya, menggantinya di hari yang lain. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Artinya eh, beberapa hari tertentu maksudnya maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib mengganti sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain Quran surah Al-Baqarah ayat 184 Dan firman Allah Subhanahu wa taala faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhara Artinya karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan e, di mana dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Jelas ya? Jadi orang yang sakit atau yang lanjut usia dibolehkan bagi mereka tidak berpuasa di siang bulan suci Ramadan. Namun jika sakitnya adalah sakit yang diharapkan untuk sembuh, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain ketika uzurnya itu sudah hilang artinya ketika dia sudah sembuh sakit seorang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyengsarakan penderitanya bila dia berpuasa namun jika sakit ringan umpamanya pilek atau flu yang tidak berpengaruh tentang puasa kita dia harus tetap berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan karena tidak semua sakit Ah, dibolehkan baginya untuk meninggalkan puasa umumnya. Ah, sakit yang dibolehkan adalah yang menimbulkan masyakkah, menimbulkan keberatan, maksudnya menimbulkan kesengsaraan bagi orang yang berpuasa itu. Namun kalau sakit ringan atau sakit hati umumnya, itu tidak ah, tidak dibenarkan bagi dia untuk meninggalkan bulan suci Ramadan. Contoh seorang suami sakit hati pada istri ya, kemudian dia meninggalkan bulan suci Ramadan dengan alasan sakit. Tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Di sini muallif menyebutkan ada pun orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya. Namun orang yang sakit sakit parah dan kemungkinan besar tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia uh, juga dibolehkan untuk tidak berpuasa namun uh, tidak mengkodonya, tidak menggantinya di hari-hari yang lain, cukup bagi dia untuk membayar fidyah. Membayar fidyah satu mud ya. Maksudnya membayar fidyah nisfu sok. Sebagian kata ulama mengatakan nisfu sok. Membayar fidyahnya. Yaitu memberi makan eh, fakir miskin. Sebanyak hari puasa yang dia tinggalkan. Eh, untuk mempersingkat waktu ini nanti sebagiannya bisa di, dibaca oleh para uh, peserta Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ujur yang kedua adalah safar. Udur yang kedua adalah safar. Seorang musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib atas mengkodok berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhar. Jadi orang yang musafir eh, juga dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa di eh, siang bulan suci Ramadan. Namun jika mereka berpuasa, puasanya sah dan tidak diwajibkan bagi mereka. Namun jika mereka tidak berpuasa, wajib bagi mereka untuk menggantinya di hari-hari yang lain sesuai dengan hari yang mereka tinggalkan. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Bila kamu hendak puasa, maka silahkan puasa. Dan bila kamu berkehendak lain, maka silahkan tidak berpuasa. Jelas ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda eh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah saiman fi Ramadan falamma balagha al-kadid aftara fa aftara an-nas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Makkah dan dalam keadaan berpuasa pada bulan Ramadan lalu ketika beliau sampai di Al-Kadid Al-Kadid ya itu nama daerah yang sudah mendekati Ka'bah, maka beliau berbuka, lalu orang-orang pun ikut berbuka. Jadi, dalam safar itu kita dibolehkan untuk uh, tidak berpuasa di siang bulan suci Ramadan. Dan safar yang membolehkan tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah safar yang sudah dibolehkan mengkosor uh, eh, salat. Dalam jaraknya, baga bagaimana jarak safar yang mu'tabar yang dianggap dalam syariat Islam, mayoritas ulama mengatakan 80 km. Jika dalam perjalanannya adalah 80 km, maka dibolehkan bagi dia untuk mengkosor solat. Namun Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini tidak ada uh, dasar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan 80 km. Namun kita kembalikan kepada kebiasaan al-urf. jika kebiasaan di suatu kampung tersebut atau di suatu daerah tersebut dengan jarak tertentu itu sudah dianggap musafir, maka dia, dia dianggap musafir. Walaupun tidak sampai 80 km. Namun, uh, jika Maksudnya begitu juga ketika di dalam satu kampung itu dianggap jarak tersebut uh, belum bersafar walaupun sudah lebih 80 km, maka dia tidak dianggap safar. Jadi kita kembalikan kepada uruf. Walaupun jaraknya bertambah atau kurang dari 80 km, jika itu kebiasaan dari dalam satu daerah tersebut, maka dia dianggap menjadi safar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wa al-muftir 'ala as-sa'im. Jadi di antara akhlak para sahabat eh, kami pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang yang berpuasa dari kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya orang yang tidak berpuasa tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi eh, ketika kita bersafar bersama sahabat kita bersama kawan kita umpamanya mereka ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa, itu tidak boleh kita mencela. Karena memang ada alasan atau udur yang dibolehkan dalam syariat bagi mereka untuk tidak berpuasa di e, siang hari bulan suci Ramadan. Perlu kita, kita ketahui dalam safar ini ada ketentuan-ketentuan. Jika safar tersebut tidak mengganggu dirinya untuk melaksanakan apa yang dia niatkan di safar tersebut, walaupun dia berpuasa tidak terganggu, tidak terpengaruh, maka lebih baik baginya untuk berpuasa. Namun jika dia bersafar dan dia berpuasa, maka dengan puasa tersebut berpengaruh kepada apa yang dia tuju itu sehingga tidak tercapai, maka lebih baik baginya untuk tidak berpuasa. Namun jika dia dalam keadaan safar dan safar itu menyulitkan dia menyulitkan dia ya belum sampai kepada membinasakan dia menyulitkan dia maka makruh baginya berpuasa namun jika dalam keadaan safar dia berpuasa dan dengan berpuasa tersebut bisa membinasakan dirinya bahkan membunuhnya maka haram baginya untuk berpuasa dalam keadaan safar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan eh, apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita. Sebagai rangkuman adalah penentuan masuknya bulan Ramadan itu ada dua cara. Dan itu berurut. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Di malam 29 Syaban. Jika tidak terlihat, maka kita sempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ini dua cara. Kemudian untuk penetapan masuknya bulan Ramadan cukup persaksian satu orang eh, muslim yang adil dan juga soleh. Namun penetapan berakhirnya bulan Ramadan tidak cukup satu orang. Harus dua orang paling sedikit. Orang yang soleh dan juga orang yang sikoh terpercaya. Kemudian untuk niat puasa wajib harus berniat di malam hari. Sebelum masuknya Fajar Sodik walaupun satu detik ataupun satu menit. Namun jika puasa sunnah boleh kita berniat di siang hari dengan syarat belum memakan uh, sesuatu ataupun meminum sesuatu. Dan untuk niat puasa Ramadan atau puasa wajib yang lebih dari satu hari dan dia satu paket maka yang lebih baik adalah kita berniat di tiap hari atau di tiap malam di bulan Ramadan tersebut. Setiap kita puasa wajib, satu hari kembali berniat yang baru. Kita perbaharui niat kita. Sedangkan untuk puasa sunnah kita katakan tadi boleh dia berniat di di siang hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tadi telah membahas dua bentuk uzur atau alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di siang bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sakit atau lanjut usia. Kemudian yang kedua adalah safar. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته